Toe het ek iemand hard oor praat uit die tempel wat in die hemel is. Ik het gehoor, hy sê vir die sewe engele, Julle moet gaan en julle moet die sewe bakke op die aarde gaan uitgooi, My straf is in daar die sewe bakke. Die eerste engel het gegaan en hy het sy bak op die aarde uitgegooi. Toe het daar lelike en slechte sere gekom op al die mensen waar die merk van die dier het en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak op die sere gegooid en die water in die seder dit bloed geword, dit was soos die bloed van een mens wat dood is. In alles wat in die seder gelewe het, het dood gegaan, die derde engel het sy bak op die riviere en die fonteine uitgegooid, en die water het bloed geword. Toe hoor ek die engel wat regeer oor die water, praat. Hij het gesê, o heilige God, je is daar en je was altijd daar. Je doen altijd wat reg is, van je het allemaal geoordeeld. Hulle het die mense wat aan u behoort, en ook die profete doodgemaak, maar u het die mense wat dit gedoen het, doodgemaak. Dit is reg dat dit met hulle gebeur het, en ek het gehoor iemand bij die altaar in die hemel sê, Ja, Heere God, je wat alles kan doen, die dingen wat u besluit, is altijd waar en reg. Die vierde engel het sy bak op die zon uitgegooid, en God het gesê die zon mag die mensen brand met vier. Die zon was baie warm en dit het die mense baie seer gebrand. Maar hulle het vir God gelaster, vir God wat al die strawe gestuur het. En hulle het nie gelewe soos God wil en nie en hulle het nie vir God geëer nie. Die vijfde engel het sy bak uitgegooid op die troon van die dier. Godse straf was in die bak. Toe het het donker geword op al die plekken waar die dier koning was, en die mensen op daar die plekken het so baie pijn gehad dat hulle allemaal hulle tonne stikkend gebuid het. Hulle was kwaad omdat hulle pijn en sere gehad het, en hulle het vir God gelaster, die God van die hemel. Maar hulle het nie begin lewe soos God wil en nie, hulle het gedoen wat hulle altijd doen. Die zesde engel het sy bak uitgegooi op die groot Eufraat rivier. Godse straf was in die bak, al die water van die rivier het opgedroog, en toe was die pad gereed voor die konings wat van die ooste kom. En ek het drie onrein geeste gesien, Hulle het gekom uit die bekken van die draak en die dier en die vals profeet. Die drie onrein geeste het gelijk soos paddas en hulle was die geeste van duivels. Die drie geeste het tekens gedoen en hulle het na al die konings op die aarde gegaan en gesê die konings moet saamkom om oorlog te maken op die belangrijke dag, die dag van God, God wat alles kan doen. Ja, die Heere Jezus het gesê, ik zal weer komen. Ik zal kom soos een dief kom, niemand zal weet wanneer ik kom niet. Als jy gereed is wanneer ik kom, dan is jij een gelukkige mens. Ja, je moet gereed wees. Je moet niet wees soos iemand wat zonder kleren rondloopt niet, van allemaal zal zien jij is kaal. Die drie online geesten het die konings bij mekaar gebring bij die plek Armagedon. Armagedon is een Hebreeuwse naam. Die zevende engel het sy bak uitgegooid in die lucht. Godse straf was in die bak. God wat op die troon zit, het hard gepraat. Hij het uit die tempel in die hemel gesê, ek het die mense klaar gestraf. Toe kom daar weer lichtstrale en donder weer, dit het baie geraas. Daar was ook een groot aardbeving. Dit was de grootste aardbeving wat op die aarde was van dat daar mense op die aarde is. Die aardbeving het die grootstaat, Babylon, in drie stukken laat breek, en die stede van die volken is verwoest. God het onderhoud dat die mensen van die stad Babylon zonder gedoen het. Hy was baie kwaad vir hulle en hy het hulle gestraf, hy het vir hulle die beker van zwaar krijg gegee om te drinken. In al die eilanden in die bergen het verdwijn, daar het groot stuk haal uit die lucht op die mensen geval. Elke stuk haal het een talent geweeg, toe die haal op die mensen val, het hulle vir God gelaster, want dit was een zwaar straf wat God vir hulle gegee het.